Emma Sophie Jane Hartman estis dana componistino quiu crescis en medio de richa cultura socia vivo. La heimo de sciai ge patroi, Johann Friedrich Zinn cae Eva Sophie Julian Old Island estis ofte visitata de componistoi kiel Christopher Weisse cae Frederick culau. Do, de iunagio, Emma povi giui rician chambran cae cantitan musicon, ciu muldis sian musican guston. Emma zin frequentis anglan lerneion, cae si studin cantadon cae pianon ce la german devena music instruisto Godze, cae la componisto Andreas Peter Bergring. Iam, ec de la agio de decquin dexes iaroi, si decidis et sinigi a Johann Hartmann. La gesigio certe effectivigis, sed nur iaro imposte, char ili devis attendi gis li finos sian juristan studoin cae povu viv teni familion. La paro havis dec infanoin. Iesiai dec nau iaroi, sia ligis al kiel organisto. Danke al sia lestara posizio la musica vivo de la urbo, sia amica rondo includis multa in musicistoin cae cultura in personezoin, ciel la faman danan verkiston Hans Christian Andersen, ciu estis ofta cae bombena gasto en sia heimo. La geezoi Hartmann organizis musica in rencontigioin unu foie semaine. En tiei ocasoi, on ludis chambre in musicoin cantoin cae romansoin distre cae malestrecite. Emma Hartman commensis componi seriosi nur quiam si estis proximume quardec jaraja. Sede estas indizoi pri siei provoi muzikigi poemoi multe pli frue, same quiel si ofte turnis sin al piano cor lassi al sia humoro esprimissin per musico. Sia unua pubblicita componajo estis musico por valo de la studenta asotzio en februaro 1841. Sub la impreso de la rivelo de 1848, si componis melodion sur la patriota poemo de Hans Christian Andersen, Batal Canto, char si volis esprimi sian opinion pri la nazia disputo quiu causis la tri jaron militon. Quancam sia edzo volis publicigi la melodion, si ne finit gin. Malgrau tio, tiu melodio marquis turno puncton en sia rilato con musico. Instigita de sia ezzo, de proximuloi, cae de la bonega amatora violoncelisto Ernst Weiss, si vercis serion da romanzoi en la sequa iaroi. Sia deir puncto por componado ne estis tre favora char si povis nur tre malfacile traduci sia in musica in ideo in en partituron. Sed vais proponis helpi sin pri la notazio. Quancam la componado casis per peniga proceso, ili restaras kiel tute excepte bone elaboritai. Estis publicigitae collectoi cun dudec du romansoi cae cantoi. Plei multai el ili estis vercitei sur textoi de liricae poemoi de Christian Vinta, Henry Herz, Friedrich Peluden Mula cae la fina svieda poeto Jolo Runenberg. Simpla melodio, caracterizas la cantata in vocioin, qui servas por pli fortigi la texton. Dum la postulemai pianai accompanoi recreas la cortusian en javon de la poemo. Crom tiui publicigitei romanzoi qui aperis inter 1848 kai 1853 Emma Hartman lasis similan nombron da cantoi nepresitai, ec parte nefinitai. Colecto de danceblai pezoi quiu in si creis en la quardeca iaroi, estis creitai ciel pianai improvisajoi, ca estis publicigitai de sia familio en 1907, dum la sendiarigio de sia nazquillo. Si publicigis sia in vergoin sub la pseudonimo Frederic H. Pelma. La nomo quion si electis facile povus esti rigardata quiel pseudonimo. Gi devenas de racconto extremes de la dana verkistino Thomasine Gillenborg, quiu ancau estis publicigita anonime. Tiel Emma Hartman ligillas per sia pseudonimo al alia tiu tempa virino quiu devis casi sin por ne altiri la socian atendon. La pseudonimo de Emma Hartmann estis rivelita nur en 1879 post sia morto, ciam la man libro de anonimezzo cae pseudonimoi en dana literaturo estis publicigita.